ibodatda usul ko'p fazilatga boy bo'lgan mag'firat ham barakat rahmatlarga liq to'lgan jannatlar keng ichilib do'zax mahkam toqilib yetib keldi bizlarga xush muborak ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga boy bo'lgan mag'firat ham barakat rahmatlarga liq to'lgan jannatlar keng Duman içilib, dozaq məhkəm taqilib, Yetib gəldi bizlərgə, xoş mübarək Ramazan. Zuhurlarda, iftarda, duaga qul sunulub, Rəbbimizgə yeylənib, məğfirətlər sorulub, Tümən tildə tağutqa bəddualar oqulub, Dualar həm icabət, xoş mübarək Ramazan. So'zlarda iftorda duoga qul so'rib Rabbimizga yelinib mag'firatlar so'rib Tuman tilda tog'utqa dualar o'qilib Dualar hem icabet hoş mübarek Ramazan Nesib qildi Rabbimiz o'tkazmakka bu oyni hijrat qilib jihodda lozim tutib bu shamni muborak bu surtu qayqi tog'utni Kat'ta nimet biz için Hoş mübarek Ramazan Bizi kıziretimiz Ötküz Mekke bu ayni İcret kılıp cihatta Lazım tutup bu şanni Mübarek bu zeminde Zülfü kalkıp tağutni Kat'ta nimet biz için Hoş mübarek Ramazan Ramazan'da Haqda fatihlar ko'p belimiz och va ussiz bo'lsaqmi jihad davom etimiz inshaalloh jannatda havzi kavsar kahem jihadga hoş mübarek Ramazan, muborak ramazon ramazonda tarixda fatihlar ko'p belimiz och va ussiz bo'lsaqmi jihad davom etimiz inshaalloh jannatda Fevzi Kevser içimiz Cihat bereket Hoş mübarek Ramazan Sağ salamet bu ayga ulaştırdı Rabbimiz Nimetige her daim Hamdu sana itimiz Rabbim razı bulsana Maksetlerge yetimiz Günahlar hem mağfiret خوش مبارک رمضان سب سلامت تو ایران خوش تو دیات Nikmetiyle her daim Hamdol sana eğitimiz Rabbim razı ol sana Mescetlerce yiğidimiz Günahlar hem mağfiret Hoş mübarek Ramazan Saf salamet bu ayga Ulaştırdı Rabbimiz Nikmetiyle her daim Hamdol sana eğitimiz Rabbim rozi bo'lsa va maqsadlarga yetimiz gunohlar ham mag'firat xush muborak ramazon gunohlar ham mag'firat xush muborak ramazon